Ռադիո լսող բարեկամներ, այժմ եթերում այսօր լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Անվտանգությունը շարունակելու է մնալ թիվ 1 գերակայությունը։ ԵԱԿ-ում տարածվել է Արցախի արտգործնախարարության մեկնաբանությունը մարաղայի կոտորածների վերաբերյալ։ Եական հադրութի շրջանի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ դիտարկում կանցկացնի։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը բարձր է գնահատել Ֆրանսիայի ջանքերը Արցախի նախնդրի խաղաղ հանգուցալուծման ուղղությամբ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն այցելել են Գերի հայրին եւ ադրբեջանցիներին։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Անվտանգությունը շարունակելու է մնալ թիվ 1 երակայությունը։ Այս մասին այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հատուկ նիստում հայտարարել է վարչապետի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը։ Հատուկ նիստին գրանցվել է 91 падգամավոր։ Ազգային ժողովի նախագահ Արաբաբլոյանը հաստատել է, որ քվորում կա եւ նիստը կարող են սկսել։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության եւ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության կողմից առաջադրված տեխնացուին ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, ով հայտարարել է, որ այսօր պատմական օր է։ Նա նշել է, որ Սերժ Սարգսյանը անվտանգության երաշխավոր է, ով իր գործնեության հիմքում դրել է Հայաստան-Սփյուռք-Արցախ կապի ամրապնդումը։ Արցախի քտրի խաղաղ կարգավորման մեր դիրքորոշումն ամփոփող է, իսկ հայոց բանակի հետևողական հզորացումն ու արդիականացումը ամենօրյա աշխատանքի առարկա, ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը կար տևական ժամանակ։ Երբեք մենք չպետք է հույս պայպայենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը թողնելու է իր ուխտադրուժ մոտեցումները, թողնելու է իր ցանկությունը ուժով լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Թե ինչքան հաջողվեց Ադրբեջանի ղեկավարության իրականացնել իր ծրագրերը, կարծում եմ այսօրվա շփման գծի պատկերը խոսում է այն մասին, որ իհարկե ոչ։ Մենք շատ երկար ժամանակ պետք է ամենամեծ ուշադրությունը դարձնենք մեր զինված ուժերի բարեփոխմանը, նոր սպառազինությունների ձեռքբերմանը, սեփական սպառազինություններ արտադրելուն եւ որ ամենակարևորն է հայկական զինվորի ու սպայի ոգին միշտ բարձր պահելու Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան 5 ծրագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի Մատենադրանի պատվիրակությանը հաստատության տնորեն Վահան Տերղևոնդյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես տեղեկացրել են նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել է մշակութային արժեքների պահպանմանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը գոհնակությամբ նշել է, որ Մատենադարանի հետ համագործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա ինչի արդյունքները շոշափելի ու տեսանելի են։ Միջազգային հանրության շրջանում համաձայնություն կա բանակցային գործընթացին Արցախի անմիջական մասնակցության վերաբերյալ։ Այս մասին The Architect.ru-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասի Իսմայելյանը։ Լիարժեք ձևաչափով բանակցությունների բացակայությունն Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից հակամարտության վերջնական լուծման հասնելու համար քաղաքական կամքի բացակայության արդյունք է։ Խոչընդոտելով Արցախի անմիջական եւ լիարժեք մասնակցությամբ Երակոմ բանակցությունների վերսկսմանը, հրաժարվելով հրադադարի ամրապնդման համար խաղապահ գործողությունների իրականացումից, շարունակելով հակամարտությունը սրելու հետևողական քաղաքականությունը, Ադրբեջանը կանխամտածված կերպով ձգձգում է երկարատև խաղաղության հաստատումը տարածաշրջանում, հայտարարել է նախարարը։ Նրա խոսքով չնայած միջազգային այլ հարցերի շուրջ տարաձայնություններին, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում միջնորդ պետությունները հանդես են գալիս ելնելով միասնական դիրքորոշումից եւ համակարգում են միջնորդական ջանքերը վերջնական կարգավորման հասնելու համար։ Հուսանք, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների միջև լարվածության նոր փուլը բացասաբար չի անդրադառնա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնությամբ ԵԱԿ-ում տարածվել է Արցախի արտգործնախարարության մեկնաբանությունը, Մարտակերտի շրջանի Մարաղաավանի բնակության կոտորացի վերաբերյալ նրանում մասնավորապես ասվում է 1992 թվականի ապրիլի 10-ին Ադրբեջանական բանակի կողմից Արցախի հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մարաղաավանի բնակության կոտորածը Արցախի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի ամենաողբերգական գերվակներից մեկն է։ Ավանի վերահարձակումը պայմանավորված չէր ռազմական անհրաժեշտությամբ, այլ առաջին հերթին ուղղված էր նրա խաղաբնակության ոչնչացմանը։ Այս հանցագործությունների կազմակերպիչների եւ իրագործողների անպաշելիությունը բարարթող ստեղծեց Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ ատելության որպես պետական քաղաքականություն, արմատավորման եւ այլատյացության, անհանդուրժողականության ու ռազմամոլության անսանց քարոշության համար։ 2016 թվականի ապրիլին Արցախի դեմ սանձազերծված ադրբեջանական ագրեսիան, որն ուղեկցվում էր խաղաղ բնակության եւ պաշտպանության բանակի զինվորների նկատմամբ պատերազմական հանցագործություններով, ցույց տվեց, որ ադրբեջանական կողմի մեթոդներն ու մոտեցումները մնացել են անփոփոխ, մասնավորապես ասված է Արցախի արտգործնախարարության մեկնաբանության մեջ։ Օրերս հանգանակ հասարակական կազմակերպությունը հրավիրել է վարչության նիստ քննարկելով ընկերության 2017 թվականի գործնեության արդյունքները։ Նիստում անդրադարձ է կատարվել նաև այս տարվա եւ առաջիկա աշխատանքներին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ 14 տարվա պատմություն ունի հանգանակ հասարակական գազམ་ակերպությունը ստեղծման օրից գազམ་ակերպությունը շնորհակալ աշխատանք է կատարում տարեցների եւ միայնակ ծրերի առողջական վիճակի բարելավման, նրանց սոցիալական տարաբնույթ հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Նիստվարում էր գազམ་ակերպության վարչության անդամ Միքայել Հաջյանը, խոսելով Արցախի հանրային կյանքում հանգանակի դերի ու նշանակության մասին, նա մասնավորապես նշեց։ Բավական երրորդ գործունեություն է զավալում առայժմ հանրապետության մայրաքաղաքում եւ Շուշի քաղաքում իհարկե հնարավորությունների դեպքում կազմակերպությունը պատրաստ են լայնելու իր գործունեության աշխարհագրությունը շրջանակները, բայց առայժմ բավարարում է եղածու այնքանով, որքանով թույլ են տալիս հնարավորությունները, բայց ամենակարևորն այն է, որ հանգանակ կազմակերպությունը իր ուշադրությամբ կենտրոնում է պահում Արցախի տարեց բնակիչներին։ Նիստում 2017 թվականին կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվությունը ներկայացրեց հանգանակի նախագահ Գոհար Հովանիսյանը։ Նա հայտնեց, որ կազմակերպությունը ներառում է ընդհանուր առմամբ 230 շահառուի, այսինքն՝ միայնակ տարեցների, որոնցից 200-ը Ստեփանակերտում, իսկ 30-ը Շուշիում։ Միջոցառումներ կատարվել նույնպես ամեն տարի է, նաև այս տարի։ Առաջին միջոցառումը համերգներ այդ տեսակնուքի համերգը 2018-ի համար, 2017-ի համար նույն կարգի համերգ կազմակերպել ենք Լավուրի կենտրոնում։ Մենք ենք մեր սարերը համույթի մասնակցությամբ, մեր տարեցները ելի ուրախ ժամանակ են անցկացրել, բայց առանց հյուրասիրության այդ ժամանակ։ Երբ սկսեց գործել տարեսների ծրագիրը, սկզբնական շրջանում նրանց ապահովում էին միայն դեղորայքով, մթերքով, սակայն 2015 թվականից այդ ամենին միացավ մի նոր ծրագիր՝ երուցման փոխհատուցման ծրագիրը։ 2014 թվականի մեր տասնամյակին հովանավորներ այստեղ էին եւ այցելելով եւ մեր բախտից ցուտորել էին հոկտեմբերի ամիսներ եւ միանգամից եղանակը ծրտել էր եւ առաջին բանը որ աչքի էր զարնում դա ցուրտ բնակարաններն էին որտեղ մեր տարեցներն էին բնակվում եւ մենք հատուկ տարանք ցույց տվեցինք այդ ծանր վիճակը, որ ապրում էին այդ անշուք բնակարանները, որտեղ որ բնակվում էին մեր տարեցները, եւ առաջարկեցին, որ ինչ որ չափով թեթեվացնել այդ բեռը եւ առաջարկվեց դերուսման փոխակցություն տարվա 5 ամիսների ընթացքում Բացի առողջական ու սոցիալական բնույթի ծրագրերից հանգանակն իր շահառուների համար բարբերաբար կազմակերպում է նաև ժամանցային միջոցառումներ, կինոդիտումներ, տոնական համերգներ, էքսկուրսիաներ եւ այլն։ Այսպես օրինակ սեպտեմբերին կատարվել է այցելություն Տողի Մելիքական ապարանք Տնջրի ծառի տեսարժանվայր։ Շատ հետաքրքիր ացավ շատ ուրախ, հետո սամավարով չային տալիս։ Այսպիսով, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի էլ կշարունակվեն բոլոր այն ծրագրերը, որոնք կյանքի են կոչվել ոչ հիմա։ Կազմակերպ բնակչության ղեկավար Գոհար Հովանիսյանը լիահույս է, որ միշտ էլ կգտնվեն բարի մարդիկ, ովքեր օգնության ձեռք կմեկնեն տարեցներին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրը։ Այսօր Արցախի Պետական համալսարանում ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի շրջանակներում բանախոսությամբ հանդես եկավ կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի էթնոցենոմիկայի լաբորատորիայի վարիչ Լևոն Եպիսկոպոսյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի այսօրվա Հյուր Լևոն Եպիսկոպոսյանի հաղորդմամբ վերջին տասնամյակներին բնագիտական գիտությունների աննախադեպ զարգացումը աշխատելու նոր հորիզոններ է բացել ժողովուրդների գենետիկան ուսումնասիրող գիտնականների համար։ Եթե նախկինում ազգերի պատմությունը հիմնվում էր միայն պատմական գրավոր տվյալների վրա, ապա այժմ պեղումների ժամանակ հայտնաբերված գտածոների միջոցով հնարավոր է գիտականորեն հիմնավորել կամ չեղարկել այս կամ այն փաստարկը։ Սա պահանջում է համալիր աշխատանք հնագետների, կենսաբանների գիտնականների, քիմիկոսների եւ պատմաբանների մասնակցությամբ։ Բանախոսի համոզմամբ սեփական ազգի պատմությունն իմանալը կարևոր է ոչ միայն ինքնաճանաչման առումով, Ցանկացած ժողովուրդ պետք է իմանա իր արմատները, իրականքները, այդ առաջինը եւ երկրորդը, այսօր ցավոք այդ հարցը քաղաքականացվել է արդեն։ Քաղաքականացման հենց այդ փաստը ինքը շատ բացասական է։ Քանի որ շատ բացասական ձևով է ազդում գիտության վրա։ Արդեն սկսում են տարբեր ճնշումներ, տարբեր պատվերներ։ Փարկացու Հայաստանում այդ ձևի բան չկա։ Հայ ժողովրդի գենի ուսումնասիրության հարցում նոր խոսքեր Քարին տակի քարանձավում հայտնաբերված գտածոները։ Դրանց ուսումնասիրությունը գիտնականներին թույլ է տվել եզրահանգել, որ Ամենակարևոր եզրակացությունը, որը մենք կարողացանք արդեն անել, դա հետևյալն էր, որ առնվազն 8000 տարվա տևողությամբ կտրվածքով մենք ունենք համարյա անընդհատ բնակչություն ամփոփող, բայց կանանց առումով։ Մենք ունենք ամփոփող բնակչություն այստեղ։ Մեր օրերում, երբ Ադրբեջանը ակտիվորեն լծված է իր ցեղի համար բազմադարյա պատմության հորինմանը, շատ կարևոր է գիտական մակարդակում լրջագույն հարթակներում հոդս ցնդեցնել ադրբեջանցի վայ գիտնականների փաստարկները։ Լևոն Եպիսկոպոսյանը նշեց, որ ադրբեջանական կեղծ պատմագիտությունը չի էլ հասնում այն բարձր գիտական հարթակների մակարդակին, որտեղ աշխատում են հայ գիտնականները։ Ամենակարևորն է, որ մասնագետները բոլորը կարդում են սա, այսինքն սա ընդունում են որպես գիտական հիմքեր ունեցող փաստեր, եւ երբ արդեն տեղ փաստեր են սկսում կամ փորձում են աշխատում են ներկայացնել մեր հակառակորդներ ասեմ կամ ասենք ինչ որ ոչ հաջող հարևաններ, բարձր որ դա լուրջ չի ընդունվում։ Ես համարյա 20 քանի տարի աշխատում եմ այս ոլորտում, այս գենետիկայի, հնագույն գենետիկայի հետ կապված, եւ ոչ մի ադրբեջանական, ոչ մի հոդված չի եղել։ Երբեք չի եղել։ Մի 4-5 հատ, ասենք, վրացիներն են հրատարակել, մի 50 հատ մենք ենք հրատարակել։ Այլ հարց է, որ այդ հոդվածները հանրայնացնելու անհրաժեշտություն կա։ Գիտնականները չեն կարող զբաղվել այդ աշխատանքով, որովհետև դա շատ ժամանակ է պահանջում, իսկ այնպիսի լրագրողներ, ովքեր կկարողանային գիտական նյութերը հանրամատչելի լեզվով ներկայացնել, մեկն էլ ցավոք չունենք, ասաց Լևոն Եպիսկոպոսյանը։ Այժմ գիտնականը որոշել է զբաղվել հայոց լեզվի ցակունաբանության հարցով։ Այդ առիթով նա համագործակցության կոչ արեց լեզվաբաններին միասնական ուժերով հայերենի անցած ճանապարհը բացահայտելու համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱԿ առաքելություն ապրիլի 18-ին հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Հադրութի շրջանի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ։ Արցախի հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը երեկ ընդունել է արտերկրում բնակվող ֆրանսիացիների ներկայացնող սենատոր Օլիվե Կադիկին։ Հանրապետության նախագահը բարձր է գնահատել Ֆրանսիայի ջանքերը, որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի Արցախի հիմնախնդրի խաղաղ հանգուցալուծման եւ տարածաշրջանում անվտանգության, կայունության ամրապնդման ու համագործակցության զարգացման ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը երեք հանդիպել է ռուս հրապարակախոս ռազմավարական հետազոտությունների լաբորատորիա խորհրդատվական ընկերության գլխավոր տնօրեն Դենիս Դվորնիկովի եւ Պավել Ֆլորենսկու տուն թանգարանի տնորեն Մարիա Տիխոնովայի հետ։ Հանդիպան ընթացքում անդրադարձ է կատարվել ապրիլի 14-ին Ստեփանակերտում կայացած ռուս ուղափար եկեղեցու հոգևորական, աստվածաբան, փիլիսոփա, գիտնական բանաստեղծ Պավել Ֆլորենսկու հիշատակին նվիրված քաղաքակրթությունը եւ մարդը խորագրով միջոցառմանը։ Արմեն Աշոտյանը կարևորել է այն հանգամանքը, որ նախաձեռնողները միջոցառման անցկացման վայր են ընտրել Արցախը։ Նա հույս է հայտնել, որ նման նախաձեռնությունները եւ փոխայցերը հաճախակի կլինեն, ինչն ազդակ կանդիսանա դեպի Արցախ այցերի ակտիվացման, մարդասիրական կապերի ընդլայնման ու խորացման, Արցախի միջազգայնացման համար։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները մարտի վերջին եւ ապրիլի սկզբին հերթական այցելությունն են կատարել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված բանտարկված անձանց։ Մենք շարունակում ենք այս մարդկանց այցելել պարբերական ռեժիմով։ Իր մանդատի համաձայն կոմիտեն բանտարկյալներին այցելում է նրանց պահման պայմանների, նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի մոնիթորինգ ածկացնելու համար, ինչպես նաև նրանց հարազատների հետ կապ պահպանելու հնարավորություն տալու նպատակով, ասել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության մամուլի ծառայության ներկայացիչ Էթերի Մուսալյանը։ Հիշեցնենք, որ ներկայումս Լեռնային Ղարաբաղում են գտնվում Ադրբեջանի 3 քաղաքացիներ՝ դատապարտված Դիլհամ Ասքերովը եւ Շաբաս Գուլիևը, ինչպես նաեւ Էլնուր Հուսեյնզադեն։ Ադրբեջանում են գտնվում երկու հայեր՝ Լեռնային Ղարաբաղի դատապարտված քաղաքացի Արսեն Բաղդասարյանը եւ Հայաստանի քաղաքացի վնասված հոգեվիճակով Զավեն Կարապետյանը։ Լիտվայի Վարենա քաղաքի քաղաքապետարանի մշակույթի կենտրոնում Վարենայի քաղաքապետարանի Լիտվա-Արցախ բարեկամության շրջանակի անդամների եւ Լիտվայի հայերի միության ջանքերով տեղի ունեցել Արցախի օրխորագրով միջոցառում, որին ներկա էին Լիտվայի քաղաքական եւ մշակութային գործիչներ, լրագրողներ, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ Լիտվայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության անձնակազմը։ Բացման խոսքով հանդես է եկել Վարենայի քաղաքապետ Ալգիս Կաշետան։ Նա ներկայացրել է Արցախի ներկան եւ զարգացման հերանեկարները, նշել, որ Արցախը բարձ ճանապարհ է անցել եւ այսօր ներկայանում է որպես ժողովրդավար երկիր։ Լիտվայի Սեյմասի նախկին падգամավոր եւ Լիտվայում Լիտվա-Արցախ բարեկամների շրջանակի ներկայացիչ Դալիա Կոուդոտեն ընդգծել է, որ արցախցիների կերպարում, ովքեր միշտ պատրաստ են պաշտպանել իրենց հողը, դրոշմած է ազատատենչ ոգին։ Նա նաեւ հավելել է, որ Արցախը թյուրիմացաբար որպես գոյություն ունեցող պետություն է ներկայացում այն դեպքում, երբ այնտեղ պետական բոլոր կառույցները կայացած են։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։